Ertugrul, turca hero, tria parto. En la du antauae partoi de citio articolo mi diris che la turca televizerio di Rilish Ertugrul, de Vivigio Ertugrul, estis cae estas tre successa cae che gi estas vere interesa. Tamen, quelcaen detaloen en la unua sazono mi trovis tre strangai. En la tribo estas, inter quelcae tendoi, mult da coto. Malgrau tio, la homoe eniras la tendoin, in cui la tero estas covrita de tapisoi, sen retiri cae sen purigi la botoin. La protagonistoe portas belain vestoin, cio similas al festo vestoi, cae ili usas ilin ec en la tendoi, ene de la familio ocasas multae surprisoi, sed quelcae el ili esas vere neversainae. Ancao quelcae distanzoi esas neversainae au nerealae. Exemple, la tribu riceves la permesson de la emiro de Aleppo establisin proxime al tiu urbo. La castello de la templanoi situas en la montoi Amanus, qui hodiau non mijas monto e nur ca la distanzo inter Aleppo ca tioi montoi estas circa 150 kilometroi, sed in la serio Kurdoglu ca anca aliai raidas en unu tago tien ca rien qui ne eblos ne estas anca en bataletoi la venko de tri o kvar tribanoi plei ofte cun Ertugrul, super du decon au pli da templanoi. Bone, tiai vencoi estas comunae in aventuretsae, ficciae filmoi. foie la templanoi, ciui estas in la castello, cae Curdoglu, ciu vivas in la triba tendaro, comunicigas per curier Colombo. Sed plur foie ili rencontigas in la camparo sen esti sendintai tian Colombon. Do, kiel ili successes contigi. Nun quelcae pliae commentoi. Iui jam diris che la historio de la homaro estas historio de militoi. Militoi inter triboi, inter malgrandai regnoi, inter grandai nazioi, cae inter grupoi de nazioi, kiel in la tridec jara milito cae in la du mont militoi. Do estas normale montri en fictia serio pri la historio de mese poca nazia hero per forta bataloen. Tamen, mi consideras che la regesoro ege troigis la perfortoen cae cruelagioen. La tribo cae de Artugrul estis ogusa tribo. Halime estis seljukino cae la ogusoi cae la Seljukoi estis Islamanoi. Estas clare che la serio celas defendi Islamon. In ciuvi episodoi la membroi de la tribo cae ancau aliai Islamanoi petas la helpon de Allaho cae dankas lin. Aperas in la serio ech Islama, pli exacte Sufia, mistikulo, Ibn Arabi, qui o facto voyages in la tempo de Ertugrul tra Turquio sed ne existas pruvo che li rencontis la tribon. La cefa temo de la unua sazono estas la batalo inter la cristanae templanoi qui volas venci la islamanoin cae reconcere Jerusalemon cae la islamanoi, qui vi volas defendisin cae forigi la templanoin temas pri historia facto. Tamen la recesoro montras la cefoin de la templanoi quasi cruelegai cer perfidae monstroi. Cae la cristanae cavaliroi esas til malfortai che Ertugrul cum du au tri amicoi vencas du deconda da ili. In la angla lingua Wikipedia trovigas jenae du interesae commentoi representanto de Toroto, la turca televit canalo en quio la serio estes presentata, declaris que la serio celas fortigi la nazian senton de turcae homoi instruante al spectantoi per combinajo de historio cae altqualita distrado quil la turca stato ec aperis. La decan de februaro 2012 diridis Ertugrul, estis malpermesita en Egiptio, Saud Arabio cae UAE, unuigintai arabai emirlandoi. Specti tion serion estis declarita malpermesita de fatvo sectio de Egiptio. La fatvo sectio anca la presidenton de Turquio Erdogan, dirante che la intenso de Erdogan estas restarigi la otomanan imperion en proxima oriento cae restarigi suverezon super la arabae landoi cioi antaue estis sub otomana regado. Malgrau tio malpermeso, la serio est aspectata de multae araboi. Aldo nendas che, ciel mi jam diris, Ertugrul estis la patro de Osman la Unua, quiu fondis la otomanan imperion, quiu existis de 1299 dis 1922. Lau la otomana tradizio, la familio originigis e la tribo Cai, nome brancio de Oguzae Turcoi, sub Osman la unua, en nord-occidenta Anatolio, ca regis en la Otomana Imperio el 1299 al 1922, comence per patriarco cae nomiginto Osman la unua, ne calculinte lian patron Ertugrul. De nove, cae fin fine, mi mencio la cialoen de la successego de la serio. Bona, historie interessa superproductajo, multae sorprizoi, spiro rabat streccio, bona actorado, impresa musico, scenoi de tenerezzo cae amo, pur la islamanoi la defendu ca la venco de la islama religio, pur la turcoi la heroagioi de la turcoi generale cae aparte de la patro de la fondinto de la longdaura otomana imperio.